salatu wassalamu ala nabiyillah. Danas ćemo nastaviti inshallah sa našim dersovima. Izvinjavam se sestrama zbog onog juče što smo dugo sedli ovdje. Naime, nisam, ja nemam puno vremena, pa zato smo htjeli iskoristiti žerašnje vrijeme. A danas ćemo nastaviti i naslov današnje lekcije je stidno mjesto kod žene. Što se tiče ove teme, dobar dio vas poznaje te stvari, a možda je dobar dio također ne zna dosta stvari koje su vezane za ovu temu. Prvo na početku moramo svi znati da je žensko tijelo, čitavo žensko tijelo, aure, stidno mjesto. To, to znači mora znati svaka muslimanka, a ono što nas zanima danas je da govorimo o strancima, odnosno o osobama pred kojima se ne može pojaviti žena, pred kojima mora biti pokrivena. Pa ćemo, inša Allah, detaljno objasniti ko su te osobe. Jasni i konkretni znači koja je ta žena koja je haram muškarcu gledati u nju, koja je haram muškarcu da putuje sa njom i koja je haram muškarcu da se odvoji samo s njom. Znom Allah to shvatiti, čovjek koju ženu može oženiti i koju ženu može vidjeti i može se znači, odvojiti sa njom. Priti o ženama koje su čovjeku zabranjen, zabranjene da ih oženi. Pa kad budemo to fino objasnili, to istovremno znači da su te žene mahrem, to jest da su te žene hala za čovjeka da pogleda i da ih vidi. Što znači, smatraju strankinjama i čovjek ne smije ni gledati u te žene, ni smije da putuje sa tim ženama. Tako da je čovjek, da su čovjeku zabranjene žene po srodstvu, zatim žene po mlijeku i žene, naravno što se kaže bil musahre, to je kad čovjek oženi u ženu, onda njemu postaju neke žene iz njene porodice zabranjene. Tiče krvnog strosa, čovjeku su zabranjene majka i ono što ide što je, ide nagore zatim je čovjeku zabranjena kćerka i ono što ide nadole tetra i tetka po ocu tetka po majci zatim sestre od brata i sestre od se, čerke od brata i čerke od sestre to ovoga znači čovjeku je dozvoljeno da gleda ove žene da putuje sa njima i da bude odvojen sa njima ta vrsta žena koje su čovjeku zabranjene zabranjene su žene koje su, su mu zabranjene po, po mlijeku djete od odrežene majke doji kod neke druge žene i dojenjem kod te druge žene postaje kao njeno dijete. To je to dijete, onda tom djetetu postaju zabran, zabranjene sljedeće osobe. Prvo, postaje mu zabranjena majka po, po mlijeku, djevojku, onda tom čovjeku ta djevojka postaje zabranjeno, jer ta čerka u suštini postaje čerka tvoje žene i ne smije joj ženiti. Sestra po mlijeku. To je kada tvoja majka doji neku drugu curicu, pa onda postane tvoja sestra po mlijeku. Neko doji kod neke žene, onda sestra tog čovjeka postaje tvoja tetka po mlijeku. I u tom slučaju ta sestra tog čovjeka kod čije žene dojilo to dijete, postaje njemu zabranjena. Dojenje treba dijete koje doji kod, te, kod određene žene treba da ima manje od dvije godine najmanje pet puta i da se nahrani tom mlijekom kada doji tu ženu. Znači da pet puta, da žena doji dijete pet puta u pet slučajeva. Znači u pet e, da, da bude u pet perioda da bude razmaka između prvog dojenja i drugog dojenja znači mora biti najmanje mora e, dojiti dijete najmanje pet puta vrste, vrste žena koje su čovjeku zabranjen, zabranjene su žene koje postaju zabranjenim pos, poslije ženitve sa određenom ženom. Ako se tvoj babo oženi ž, drugom ženom sem tvoje majke, u tom slučaju čovjeku postaje ta žena haram. Majka te dotične žene koji je oženio tvoj babo, i ono što je iznad nje, to je njena majka, njena i tako dalje. Žena tvog sina i ono što je ispod, to je čerka tvog sina i dalje. Tu zabranjena, zabranjena žena, odnosno djel, čerka žene koju je on oženio, a ta je, tu je čerku ta žena imala sa drugim čovjekom. Kao na primjer, kad čovjek oženi ženu šehida, a ona ima čerku sa tim šehidom, rahmetullah arih, pa je čovjek oženi sa, kad oženi tu ženu onda čjerka njegove žene njemu postaje haram ako je odgoji kod sebe ako smo shvatili ove žene koje su čovjeku zabranjene onda možemo veoma lahki, lahko shvatiti koje su žene čovjeku znači zabranjene da gleda u, u tim ženama ili da putuje sa tim ženama pa smo rekli da, će, da ćemo govoriti o avretu žene i postavilo se pitanje pred kojim osobama žena mora biti pokrivena. Žena mora biti pokrivena, znači mora da bude pokrivena pod hijabom pred svakim čovjekom za kojeg smije se udati, pa makar to bilo i za određeno vrijeme. Postoji jedno pravilo preko kojeg, putem kojeg moreć, može, možete veoma lahko znati pred kim mora žena biti pokrivena, a pred kim ne mora. Postoji, postoje određeni uzroci, određene smetnje, da čovjek zbog tih smetnji ne može određenu ženu oženiti. Međutim, sa nestankom tih smetnji, tih prepreka, ta žena njemu postaje dozvoljena i može je oženiti. Primjer, sestra od žene. Čovjek ne smije oženiti sestru od žene, sem u slučaju da je otalak i to je da, da se razvede sa njom ili u slučaju da mu umre, umre prva žena onda mu ta sestra od njegove žene postaje halal smije je oženiti i na osnovu toga možemo reći da žene koje čovjek ne smije nikako oženiti može u svim slučajima gledati u te žene na primjer ako ženi umre, umre muž a ta žena ima znači sve krva svog onda u tom slučaju babo tog sina smije gledati u ženu svog sina jer mu ta žena postaje zabranjena Že majka od, od tvoje žene majku tvoje žene ne smiješ nikako ženiti ako ti umre žena onda ti je ona za sva vremena haram ne smiješ je oženiti što znači da smiješ tijelo možeš uvijek gledati u tu ženu također ako razredeš svoju ženu majka tvoje žene postaje, ti kao, postaje kao tvoja majka i postaje ti haram kao što je haram tebi tvoja majka. Postaje se sad pitanje u kakvoj odjeći žena smije se pojaviti pred tim muškarcima pred kojima može se pojaviti i s kim može da sjedi. Pa žena sa odjećom s kojom može se pojaviti pred svojim mužem ne može se pojaviti pred ostalim osobama koje su njoj dozvoljene tako da posebnu odjeću, određenu odjeću koju smoj, smije pokazati i smije se pojaviti s tom, u toj odjeći samo pred svojim mužem, ne smije se u toj odjeći pojaviti pred drugim osobama koje su njoj dozvoljene. Sad smo shvatili znači, da je žena avret pred stranim muškarcima i objasnili smo da u odjeći u kojoj se pojavljuje pred svojim mužem ne smije se pojaviti pred drugim dozvoljenim muškarcima, a smije se pojaviti u onoj običnoj odjeći u kojoj se nalazi u svojoj kući, smije se pojaviti pred ovim određenim ostalim osobama koje su njoj dozvoljene. Više stranih muškaraca koji su njoj zabranjeni, pred tim muškarcima mora biti sva pokrivena, mora znači i lice i šake imati pokrivena. Stidog mjesta kod žene ispred muminki stidno mjesto kod žene u tom slučaju je od pupka do koljena. A pred mu'minkama može slobodno dojeti svoje dijete i može slobodno sjesti pred njima. U ženama ima žena koje su razvratne, koje nisu odgojene i koje mogu opisati ljepotu određene žene svome mužu ili drugim ljudima onda je toj ženi zabranjeno da pokazuje ljepotu toj ženi. Znači mora biti u tom slučaju pokrivena pred tom ženom. I objasnili smo avret žene pred mukminkama. U kojem se govori da je ženi zabranjeno skinuti svoju odjeću van svoje kuće, da sa skidanjem haljinke izvan svoje kuće, ona je skinula onaj hijab, zastor između nje između nje i nje, njenog gospodara o tom hadisu su govorili islamski učenjaci govorili su znači o vjerodostojni tog hadisa pa su neki od njih rekli da nije vjerodostojan međutim ako ako pretpostavljamo da je ovaj hadis vjerodostojan onda možemo odgovoriti da se ovaj hadis odnosi samo na žene koje sjede sa ženama koje mogu opisati sjelo određene žene, tako da u tom slučaju, u tim sjelama, u tim međusima, tim mjestima gdje se sjedi, gdje ima pokvarenih žena, u tom slučaju se mu'minka, mu'minkama zabranjuje da skidaju svoju odjeću, to jest da pokazuju ljepotu drugim ženama. Toliko o tome, o stidnom mjestu kod žene, sad ćemo prijeći u drugi, drugu lekciju, inša Allah, koja je vezana o pravilima ili granice veza žene sa stranim muškarcima to je sa muškarcima koji su njoj zabranjeni njeno je ženi da govori zavodljivim govorom Allah subhanahu wa ta'ala u suratu l-Ahzad i zabranjuje u suri Ahzad ajet 32 O žene vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene, ako se Allaha bojite na sebe pažnju gorom ne skrećite, pa da u napad dođe, dođe onaj čije je srce bolesno i neusiljeno govorite. Poznati mu Fesir Kurtubi kod tefsira ovog ajeta kaže da je Allah subhanahu wa ta'ara naredio ženama da njihov govor, govor bude jak i kratak, da ne bude zavodljiv. Govorom koji će probuditi strast kod drugih ljudi, to jest koje će uticati na srca drugih ljudi. Da čovjek kad nazove telefonom ili na bilo koji način da priča sa nekom ženom, ženskom osobom, ta, žen, ta žena mora odgovoriti kratko i jasno da njen glas ne bude zavodljiv, da ne iskrivi usta kad govori sa drugim ljudima. Ako neko nazove telefonom, da ako bude pitao gdje je e, Hasan ili Husein, odmah da, da kaže nije ovdje i da ne ulazi u, u, ras, u raspravu, to jest u dugu priču. Druga stvar koja je vezana, znači drugi propis koji je vezan za ženu i stranog muškarca je nazivanje selama stranoj ženi. Mlada žena ili djevojka naziva selam muškarcima ili da muškarci mladoj ženi ili djevojci nazivaju selam. Da je haram, već nema potrebe da kada djevojka ide putem da joj neko nazove selam ili da ona njemu nazove selam čak i ako ti neko nazove selam pa ti ideš putem nemojmo odraditi nemojmo vratiti selam kad budemo dobro shvatili ovo što smo do sada o čemu smo do sada govorili onda ćemo vidjeti štetnost onoga što se dešava u našim džamijama gdje sjede muslimanke i muslimani gdje sjede znači mladići i mlade djevojke pjevaju ilanije, smijaju, smijaju se, ašikuju, oblače se zavodivom odjećom koja zavodi ljude s pravog puta da nas Allah subhanahu ta'ala sačuva od toga. Je došao do, do tog nivoa da su prekoražili sve Allahove granice tako da u nekim džamijama sjedi hođa u sredini, s desne strane sjede bule, a s lijeve strane sjede vladići, tako da on vrši od prilike ulogu dirigenta kod muzičara. I ti sastanci u, u Allahim kušama postaje kao mjesta gdje se upoznavaju mladići i djevojke, pa dešava se da je tu po tim sjelama prvo se upoznaju, onda djevojka izlazi van džamije i čeka svog momka i to se pretvara u mjesto ašikovanja i više djevojka ne ide da klanja namaz u džamatu u toj džamiji, već ide da bi se sastala sa svojim momkom, da bi ašikovala sa njim. Što je gore, da je ova stvar prisutna i u islamskim medresama, a školanje, to je druženje između vladića i djevojaka, i te medrese su postale otprilike izvor, izvor zla, izvor učitelja i učiteljica koje podučavaju momke i djevojke da se druže i da aškuju. E, slučaj sa ovima ovakav, onda šta će biti znači sa onima koje oni budu podučavali. Ako je znači ovaj problem sa ljudima koji izučavaju islamske nauke, sa djevojkama koje uče u islamskim nadresama, da šikuju, da se druže međusobno, šta će biti sa onima koje će oni sutra odgojiti. Tim djevojkama i tim mladićima se ne govori da je ta stvar haram, to je tačkovanje. Uvijek se njima govori, ako mislite ozbiljno i ako ašikujete ozbiljno, to jest ako ćete se uzeti na kraju i ako znači ako se, će se djevojka udati za tog mladića, onda nema nikakvih smetnji, nema nikakve zabrane. Pa ponekada možda su oni htjeli da pokažu koliko su bili vjernici i koliko su bili predani islamu, prenosi se da su ti neki koji su aškovali u tim školama, da je Allah utruti i da im oprosti, nisu htjeli da čine konkretne harame, već su htjeli kobajni da aškuju po njom, po, ozbiljnije i da budu malo da to bude malo propisnije da bude po kobajgi po njihovim islamskim propisima pa mladić ne bi uzeo djevojku za ruku nego uzeo bi maramicu i ona će uzeti maramicu s jedne strane ovaj s druge strane ko tako bi se udali od onih velikih harama međutim to je znači šetanski način kako šetan zavodi ljude sa pravog puta nikad neće reći vi uradite nešto što je zabrajeno, znači uradite blud i tako dalje, već šetan uvijek ide polako, polako, sve dok ne izvodi čovjeka iz vjere. Naime, ovo je sigurno džehl neznanje kod tih ljudi i da je, nema sumje, da je neznanje osnovni uzrok tih zabranjenih dijela koje oni čine. Sada ću vam primjer koliko je islam precizan i kako je islam divno i precizno odredio propise prema ženi time što je islam dozvolio muškarcu kada imam pogriješi u namazu da kaže subhanallah a zabranio je ženi da kaže subhanallah već je naredio ženi da udara desnom ruku na lijevu ruku i na taj način da opomene imama da je pogriješio pa pogledajte do koje grani, kako je islam precizno to odredio nije ženi dozvolio da, da govori u namazu da slavi Allaha u namazu a kamo li da dozvoli ove odvratne stvari koje se nalaze među nama ovdje, pjevanje ilahije i kasida zajedno sa mladićima, pomiješali su se kao buškuriš i naravno ta sjela su izvor zla ovdje u našim mjestima. Vezan za ženu naspram stranog muškarca je da je Islam zabranio rukovanje žene sa stranim muškarcima. وهو من المعاصي التي انتشرت حتى صارت عند الناس وينكروا على من لا يفعل ذلك. U muslimanskim mjestima tako da se ne govori protiv onih koji to rade, već se govori protiv onih koji se ne rukuju sa stranim ženama. Naves nekoliko dokaza koje bi se mogli upotrijebiti protiv onih koji govore da je to dozvoljeno, koji govore da je dozvoljeno rukovanje sa stranim ženama. Buharija od Urwa ibn Zubaira radijallahu anhu da je Aisha radijallahu anha rekla da su žene dale zakletvu poslaniku alaihi salatu wasram samo riječima i rekla Aisha radijallahu anha tako mi Allaha nije njega dotakla ženska ruka nikada. Teži Malik i Nesaija govor poslanika alaihi salatu wasalam u kojem kaže ja zaista ne rukujem se sa ženama. Bilježi Tabarani i Bejheqi od Makala Ibn Jesara da je poslanik Alihi Salatu Vassalam rekao boje je čovjeku da bude udaren željezom nego da dira ženu koja mu nije dozvoljena. Na šarijat ako je Allah subhanahu wa ta'ala i poslanik Alihi Salatu Vassalam zabranili gledanje u ženu ako su naredili da se obore da se obori pogled ako su zabranili da se dodiruje žena koja mu nije halal, onda je prečije da budu zabranjene stvari koje su veće od toga. Jednom kad sam bio u medresu u Visokom, kad sam imao medresu, jedan me pitao, kaže ja se ne rukujem sa njom i nema neki harama, razmiješ ove stvari koje, o kojima mi govorimo, ne dodirujem djevojku, međutim da je poljubim. Se ne čudimo tim ljudima kad postavljaju takva pitanja, jako su donekle bezobrazna, ali to je znači uticaj komunističke ideologije na te ljude i moramo opravdati postavljanje pitanja od tih ljudi jer postavljanje takvih pitanja proizilazi od, od džehla, od neznanja tako da sam mu odgovorio ako je nešto malo dozvoljeno ona je zabranjeno onda ono što je veće od, od tog je zabran, preće biti haram od onog što je manje se budu govorili da je aškovanje dozvoljeno i da mladić mora aškovati sa djevojkom kako bi je upoznao, možete odgovoriti ovim odgovor, odgovorima, ovim što smo do sada vama govorili. Pominjam vam ove stvari, sestre, upravo zbog toga što je ovaj problem raširen u Bosni, aškovanje sjela, zajednička sjela između muškaraca i žena, taj je problem prisutan u Bosni, mora se na neki način znači, naći lijek, naše rješenje za taj problem. Četvrta stvar je da je Islam zabranio ženi da se u samoći, to jest da se odvoji sa stranim muškarcem. Hadjar Raskalani, rahmahullah, da je ženi zabranjeno da se odvoji sa stranim muškarcem, tako da što, tako što je neće vidjeti muška, ljudi i što neće čuti ono što pričaju. Bilježe hadis od Ibn Abbas radijallahu anhu da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao da se niko od vas ne odvoji sa ženom osim ako sa njom ima mahrem. Što znači da je ženi dozvoljeno da se odvoji samo sa onim mahremima koje smo, o kojima smo do sada govorili, a to su osobe za koje se ne smije udati nikada. Sestra ima brata od 7-8 godina i dođe njen momak da skuje sa njom i ona kaže pa eto između mene i njega imam mahrem. U tom slučaju to je pogrešno jer taj mali, to malo dijete ne može biti mahrem njoj. Ako ta djevojka ima i sestru, malu sestru, ne smije sjetiti sa drugim stranim muškarcem. Tirmizija sa vjerodostojnim senedom od Ukbe ibn Amira radijallahu anhu da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao nijedan čovjek neće se odvojiti sa ženom a da treći ne bude šeitan Kar ibn Abdraziz čovjek ne smije se odvojiti sa ženom pa makar je podučavao Kur'anu peta stvar vezu koja ima žena sa stranim muškarcem kad govori sa njim govor ne, ne smije biti zavodljiv treba biti kratak i da ne govori pokretima, nego samo da govori, znači, da izusti riječi, da ne govori, da ne pokaže pokretima svojim rukama. Smije izaći iz svoje kuće, sem po potrebi. Da izlazi iz kuće, treba da se ponaša onako kako joj preporučuje Kur'an. Par šesti propis koji je vezan za ženu prema stranom muškarcu je da je ženi zabranjeno gledati u stranog muškarca i suprotno. Znači, muškarcu je zabreno gledati u ženu koju smije oženiti. Zabranio muškarcima gledanje u žene, također je Allah zabranio ženama gledanje u muškarce. Bileži Muslim Ebu Davud od Đerira radijallahu anu da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao, upitao poslanika alaihi salatu wasalam o slučajnom pogledu, pa je rekao poslanik alaihi salatu wasalam obori pogled, odnosno okrene lice od nje je da je ženi zabrajeno otkrivanje pred stranim muškarcima. Ovog imam jednu napomenu da savjetujem neke sestre da neke sestre kad izlaze van, izvan kuće pokriju se onako kao što i treba da se pokrije mukminka. Međutim, ako ne s nekim priča, s nekom drugom ženom priča kroz prozor ili iz balkona, onda ovim, znači, jednostavno izlazi ili otkrivena, ili se ne pokrije, onako kao što treba da bude pokrivena. Ideš u džamiju i naćeš muškarce i žene pomješani abdese se i vidi se, znači, dio tijela. Osmi propis koji je vezan za ženu je da je ženi zabrajeno putovati sa stranim muškarcem. Ženi koja je predana Allahu subhanahu wa ta'ala, koja je pokorna i poslušna šarijatu, ne smije da putuje sa stranim muškarcem bez mahrema. Da li se to putovanje odnosilo na dugo putovanje ili kratko putovanje? Bez obzira da li je to putovanje hađ, umra, trgovina ili neko drugo putovanje. Rahimahullah od Abdullaha ibn Omera da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao je putovati bez mahrema. Da vam kažemo sestre da je hajr, da je sad hajr u sjeđenju Allahovog šarijata da nam je spas na ovom i na budućem svijetu samo u sprovođenju onoga što nam je naređeno i u udaljavanju od onoga što nam je zabranjeno. Sad ćemo pokušati odgovoriti na pitanje koje smo postavili. Da li je haram ako čovjek ima sina, a udovica se uda sa čjerkom i da li je taj sin i čjerka, da li su taj sin i čjerka haram ili halal? ako čovjek ima sina i oženi ženu sa kćerkom, njegov sin može uzeti njenu kćerku za ženu. Pitanje je da li će žene iz Zenice, Travnika i Starajeva klanjati kao musafir ili klanjati potpun namaz. Sestre, kada, počinje, kada će žena ili muškarac skraćivati namaz, ima 20 mišljenja kod islamskih učenjaka. Okay. I o tome ću vam ukratko govoriti, ali taj govor biste trebali napisati, inša Allah. Znači, da je jedan dio islamske uleme išao do toga da se namaz treba skratiti kad čovjek prijeđe 81 km. Međutim, ima drugi dokaza koji govore da je poslanik Ali Sosam skratio namaz na manju daljinu. Tako da se, da se većinom ljudi drže jednog pravila, a to je da se to pitanje vraća adetima tog dotičnog naroda. U ovom slučaju, ono što je poznato kod nas seferom, smatra se seferom, to jest ono što se smatra kod nas da je musafir, smatra se musafirom i ako se za određenu osobu kad prijeđe određenu daljinu kaže kod nas, znači u našem adetu, u bosanskom adetu, ako se kaže za njega da je musafir, da je putnik, u tom slučaju taj će skratiti namaz od Zenice do Maglaje ima 70 km. Međutim, ako ideš brdskim putem, onda ćeš prijeći možda i više od 150 km. Ako ideš brdskim putem, nema sumje, znači nema sumje u tvom setaru. Znači postaješ musafir i trebaš skratiti namaz, skratiti namaz. Međutim, ako ideš ovim asfaltnim putem, onda se to vraća vašim adetima, vašem urfu, va, vašoj tradiciji. Ako se ovdje kaže da si musafir znači kad odlaziš iz Zenice u Maglaj, trebaš skratiti namaz. Ako se ne kaže, ako se ta osoba ne zove musafirom, onda ne treba skratiti namaz i treba klanjati puni namaz. Pitanje koje je vezano za skraćivanje namaza je koliko će vremena skratiti namaz. Izlazi iz svog, iz svog grada, iz svog sela, odmah počinje skratiti namaz, naravno odmah važe propisi musafira za njega, iskačivanje namaza je pitanje koje je vezano samo za podnevski, hindijski i jacijski namaz. Ide u svom rodnom kraju, to jest ondje gdje on, gdje on stanuje, skratit će namaz cijelo vrijeme sve dok ne stigne čovjek ima dvije žene. Iako je ovdje rijedak slučaj, ali više i sada. Jednu ima u Zemca, jednu u Mostaru. Ima kuću u Zemci, ima kuću u Mostaru. Kad izađe iz Zenice, odmah počinje skratiti namaz i skratit će namaz sve dok stigne u Mostar. Onda će u Mostaru klanjati puni namaz. Također kad znači, napušta Mostar, skratit će namaz sve dok stigne u Zenicu. U, određen, u, određen, u određenom gradu, kao na primjer, ti si odavde iz Maglaja, a ne, trebaš da putuješ za Mostar, a ne, ne boraviš tamo u Mostaru. Trebaš da ideš da napraviš pasoš ili da izvadiš rodni list ili neke druge papire da sveđuješ, u tom slučaju čovjek znači kad nema stalnog boravka reći će vratit ću se onda kada budem završio posao i u ovom slučaju će cijelo vrijeme skratiti namaz islamsko uleme smatra da čovjek ako bude ostao više od četiri dana treba klanjati puni namaz ima jakih dokaza vjerodostojni koji su suprotno tog mišljenja da je poslanik Arihi Salatu Osram kad je oslobodio Meku kratio namaz 18 dana ono što je vezano za putovanje, za musafira, jedan musafir na putu ne klanja sunete, sem sabahskog suneta i vitr namaza. Ko ovo, znači, vidjeli smo da ima dosta mišljenja islamskih učenjaka, ako već ovdje ostajete 15 dana, ona koja misli da potpuni namaz, da klanja puni namaz, neće biti, neće pogriješiti, jer i taj i to mišljenje je veoma jako. Samo se ra, ra, raznojlaziti oko toga ako neko bude klanio puni namaz, a neko bude skratio. Jedno pitanje je ako je sada tražila da se to pismeno odgovori, međutim nema nikakvi tepreka inšala da se odgovori kako bismo svi imali koristi. Pitanje je kada neko od mahrema hoće da čini zinalu sa nekom od žena koje su njemu haram, da li se ta žena može pojaviti pred tim čovjekom ili ne, jeste da li mora biti pokrivena ili ne. Ako je taj čovjek koji širi smutnu i razrad, koji hoće da, pre, da krši Allahove granice, prvo treba da se odgoji, da se kazni onako kako je to određeno u islamu, a toj djevojci ili toj ženi je zabranjeno da izađe pred tim muškarcem. Tihe i sure, ali ako ćemo učiti samo, samo odlomak iz Kur'ana, a ne suru iz početka. Sure znači ako poslije fatihe počinješ suru onda se može učiti bismillah znači iz početka tiče fatihe ako se u namazu uči na glas onda sunnet je da se uči u sebi fatiha ali ako bude neko od imama učio na glas i, i o tome ima vjerozostveni dokaza i ne treba znači se znači buniti nije da se uči u sebi čini je suru iz početka, onda se treba proučiti bismila, na, naravno prouči se u sebi, ako će se proučiti neki, znači iz sredine sure, onda se neće, ako se uči dio sure, neće se proučiti bismila. Pa a nije bio u džihadu, u džahilijetu je pušio, miješao se sa ženama i slično, pa kada, pa kada ponovo ode u džahilijet, to čini, a ne čini to u džematu, supruga mu nosi nikad i sprečaje ga da tako čini ali to on čini i dalje samo ne pred njom, nego to drugi joj kažu. Sestra koja je postavila ovo pitanje, treba da nas obavijesti o toj osobi, o njenom mužu, kako bismo porazgovarali sa njim i kako bismo našli rješenje, inša Allah, za taj problem koji se nalazi. Nastavlja pitanje i kada supruga popriča sa njim, o tome on ne želi da priča i kaže da je to njegova stvar, kako supruga da postupi. U tom slučaju, sestro, treba da nas upoznaš sa tom osobom kako bismo popričali sa njim i da mu objasnimo jer je on znači prekršio Allahove granice a pokaj nije žena sa hajzom i da li se u tom slučaju kvari namaz a prva žena pod nikavom ili hijabom i nije riješio problem da njegova žena ne voda po autobusima pričemu se ona miješa sa muškarcima da li mu je dozvoljeno da ženi i drugu. Mi smatram inšala da kad bude oženio tu drugu ženu, da će Allah subhanahu ta'ala dati tom čovjeku bolju obskrbu, pa ćete imati auto inšala i nećete morati autobusom da putujete. Kada marama pokriva čelo, odnosno nikad, naređeno je da, da se sve čini na čelo. I znači ispred nje se nalaze muškarci, kada klanja s nikabom, kada učini sezdu, treba da, znači, da skloni nikab i da čini seždu na čelu. Med sekrom, bratom, ostalim mahremima. Ima dobar dio islamskih učenjaka koji su rekli da je to dozvoljeno. Pred nama su izbori. Ili ne, dokaz za jedno i drugo. O tome još nismo znači, ništa odlučili, ali da bismo vam da bismo vam približili o čemu se radi, da li se smije glasati ili ne, moramo sjesti od saba do mraka da bismo vam objasnili osnovne odrednice znači glasanja. Znači svi se slažemo oko toga inša Allah, na taj način rješenja problema i na taj način neće moć neće doći nikada do uspostavljanja jedne islamske države koja će suditi po Allahom šarijatu ti su načini, ti metodi su znači kupljeni u zapadu i nemaju nikakvog mjesta u islamu država neće se moći doći ter džihadom na Allahom putu. A da muslimani sjede zajedno sa Hrvatima i Srbima u parlamentu i da se vole, to je znači nestanak volaa, to je vole nevjernike, a ne vole svoju vjeru. I na taj način će izgubiti svoju, svoj ponos i svoju vjeru. Sljedeće pitanje, da li je dozvoljeno nositi za izlazak hijab i, i džilbab ljubičaste liloste i zelene boje da nema nikakvi dokaza koji navode i koji govore o tome koja se boja mora nositi samo da te boje ne budu zavodljive da ne, ne skreću pažnju drugim muškarcima bilo da je to boja zelena, crna i tako dalje ako je sva ista boja onda nema nikakvih problema ženi preseli muž pa ona ode iz kuće njegovih roditelja ili ode svojima ili se ponovo uda, da li otac njenog muža koji je preselio može da je vidi. Može, može, mi smo to objasnili da, da je, znači da ona može izaći pred svojim svekrvom jer ona postaje svekrvu haram, znači do smrti. Svekrv znači ne može više oženiti tu ženu svog sina. Pod hijabom smije svome komšiji, muškarcu, nazvati selam. O tome smo govorili, znači ne ima ni komšije, ni komšinice. Želim bu čuo za djevojku muslimanku koja je na udaju, koliko se puta smije sastati sa tom djevojkom da bi se dogovorili o braku. Više ovo pitanja sestre, nije to precizno određeno da li je to jedan put ili dva put ili tri put. To je znači dozvoljeno da se domak sastane sa tom djevojkom koji hoće da je zaprosi, naravno uz prisutstvo njenog staratelja, ali ne treba prekoračiti Allahove granice, znači ne treba da se to pretvori u asponje kao što je u ljubosti kod nje da sjedi znači, sa njom i sa njenim babom i da kaže po pa eto ima stare tebe ja s njim sjesti dešava dana, danas da pričaju telefonim, telefonom po pola sata, sat vremena i to nije dozvoljeno prelače da sporije priča da bi sestre mogle stići da ona koja hoće zapisati koja hoće pijene može podučavati tefsiru muškarac jer nema nikoga da nas podučava Kur'anu. To što to mi radimo sestre, nema nikakvih problema, međutim da se sjedi kao što kao što se sjedi po ostalim mjestima da razmije da se smješkaju one koje postavljaju pitanje i oni ovaj koje gledaju na način kao što se radi na nekoliko mjesta ovdje kod nas